Subire ndabaramutse bakunzi barajyo isanganiro mwiriwe neza muherereye mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Mwavyumvise no numwanya wanyu kiganiro gicushikirije. Gicushikirije mushikiriza ukunwa kiri makuru yace kuri radio isanganiro nayo akaba amakuru atandukanye atari make. Ndabibutse amwamwe muyo twabashikirije ariko ariho nandi menshi. mwarumvise ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye abona ko Burundi wese yovyara abana bake nka batatu ibyo ngo byotuma abarera ababyeyi barera neza abana akaba bishikirije mu iganiro yagiranye n'umumenyesha amakuru Jerome niyo nzima akabona ko kubyara abana benshi biri mu bituma abarundi badatera imbere igikorwa cyo kwandika mu bitabo ndangamuntu biciye mu buhinga bwa none ngo kiramaze gutanguzwa mu makumyabiri cumi n'imwe umushikanje w'intwari wo hagati mu gihugu marite niteretse yabimenyesheje ku munsi wa kane mwarabyibuse mu makuru twabashikirije nayo mugambwe senere wakirana umubabaro ingingo y'ubushirangange bw'intwari yo hagati mu gihugu bubuza ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryari kuba kuri uno wa gatanu umunyamabanga mukuru we mugambwe avuga ko baronse telefone mu ijoro yo mu bushirangange bumenyeshwa ko iryo koraniro risibye leta ya michel micombero niyo yateguye yongera ngo iracira mu ngiro igandagwa ry'umwami wa nyuma w'uburundi intare wa gatanu igitega mu ikambi y'abakomando hari kwigenekerezo rya 19 na mukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 byashikirijwe na Pierre Claver ndayicariye arongoye umugwi CVR nayo abarimi n'aborozi ngo barakeneye kumenya amakuru ajanye n'ikirere kugira bashobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe byashikirijwe na General de Police anise nibaruta gisata cyo gukinga ibiza n'isibe hari ku munsi wa kabiri nayo bamwe mu banyagihugu bamaze kwitura senero kumugina muri zone ya Nyakabiga barashima uko yo sentare batunganiriza ariko rero abanyagihugu naho bashima abagize iyo sentare bo bavuga ko bahanzwe n'ibibazo bijanye n'ubukene bw'ibikoresho ngayo amwe amwe mu makuru twabashikirije hariho n'andi menshi ajyanye n'ivy'umutekano agateka ka muntu eka n'ivy'ubudandaji byose mwarabikurikiye nuko rero murasuye guhabwa ikaze aho muherereye ijambo n'igwanyu telefoni za zindi nyene itandatu n'imwe gusaba mirongo inani na zitatu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 radiyo isanganiro umunywanyi wa mbere ku murongo alo amahoro cyane turashima namwe nizere ko ari amahoro akazi na kanyu naho muherereye paul mu izina nyororo eh, murakoze cyane yego mhm. amakuru yabuze ku mutima n'amakuru atatu mm. ayo bwa mbere nayo ndashima no gushima nyakubahwa umushanganji ariwe Pierre nkurikiye mm-hmm. aho yashoboye gufata umusumari w'umwambuzi umusitani wa komine mubimbi ni mubimbi ni heza komine kabisa mm. bariya ko yanyonyeza amatungo ya komine amatungo ya leta aho bamufatanye amabati mm-hmm. akaba n'agateka ku gihugu cyacu cy'uburundi aho abasoma muri iyi minsi basiga bafatwa bakabahasha mm. bagahanwa ndamukomeye amashyi umushyiranganje mm-hmm. amakuru ya kabiri ni umutegetsi nyine yakomeye cyane nyakubahwa buramatare wo mu ntara ya ngozi mm-hmm. aho yashoboye gufata ba bandi baduza ibiciro ku binyobwa cyane cyane bakanywa bakabinyegeza bakabituza bamara kubinyegeza mm. yashoboye no kubahana bunga bafata ibyo binyobwa byabo babisha mu minwa ya leta nawe nyine ntaganze ntahore ku ngoma nyakubahwa musibura w'ingotsi mm. amakuru ya gatatu nayo ni abanyicubahiro barashoboye gukura gukura amakori ku mm. binyanire ndandazwa mhm, bya nkenerwa ibifungurwa ibifungurwa mhm. eh, indwi zitatu mugabo ariko twebwe abaguzi nta nyungu twe turabona ikiro cy'ubufu kigurwa bitatu n'amajana atanu mhm. bitatu n'abiri cyangwa ibihumbi bitatu aba babana imene batabashe mu jisho batemera yuko bakorora ibiciro twebwe uburundi maze kuduza igiciro kugira ngo gikorore batabashe mu jisho sinemera murakoze mm, ariko abajije intwaro kunda kubona nyirunda bumva neza none bo bo bo ntacu barabivuga ko mu gihe ingingo yamaze kuvugwa yewe nemereye abategetsi batatu cyane w'ingozi yemeye gusesa agatabi mm. batagomba gusesa agatabi niba ari cyo ntabwo ntabwo nibaza abo bantu batanze akarorero cyane cyane nk'abamatare n'ingozi yashoboye gufata abaduzi ibiciro by'ibinyobwa bakongera bakabinyegeza murakoze cyane ngakorera isanganiro mm, reka tubashimire twizere ko no mu zindi ntara hakumbure nabo nyine babyumvise bazogereza ko buraba icokogwa kugira ngo ibiciro biri kubera vuba byubahirizwe nuko turagushimiye mwanya wundi ku murongo alo njyewe ndashima jean bosco w'imurengeza aha mu komine mpanda jean bosco imurengeza yego mhm. icyo najya nshikirize yego bimwe byerekeye gushyigikira abahuza mhm. ukuri baragerageza badushyigikire kuko baragerageza tugakora n'ukuri nk'uko mhm. babidutegetse ariko rero nta mpamyi dufite ntawe dufite dukorera ntawe turonka ama impapuro twandika ko imanza bageze kunguza tukabura impapuro urumva rero leta nk'uko ari urwego rukomoka ku mukuru w'igihugu bagerageza badufashe kubera bazaba bagize neza yego mm. nicyo dusaba nkakurya badushigikiye ati bakwiye kuraba n'akantu boduha nyine kugira dukore tunezerewe yego barabe baze babishyire mu ngiro kabisa baba bagize neza turabashimiye abejejwe babyumvise nuko mugire ijoro ryiza amahoro cyane amahoro rwose akazina eh, murakomeye turashima namwe n'amahoro yego akazina feridina feridina musore mwibutsa abanywa aho muherereye komine mugongomanga hmm. yego nahandi mu gishashaguma ariko natsindiye ku gatumba yego ni byiza gukubitira ku muhanda mukaraba ingene byifashe nuko hanyuma yamushikirije hmm. eh nagira mpere kuri bajya abantu b'ingozi baranduye umurima bagatungwa hmm. mhm buriya iyo umuntu umubyeyi intwarage adagira ati ikintu abantu mm. urahita ukamuburanya ndabumva duhuga ku ijambo urahita ukamuburanya mhm. hanyuma kugira ngo ejo ntiwamutsinda icyo kintu kigaruka iwawe mm. nimba yaracononye mhm. ukiriwe yego rero bavuga ati baragize amakosa manini cyane rwose mhm. kurandura umurima mm. buriya bawureka uwari kuwutsindira wese ari kuwutwara bakerekana itegeko barenze bakarihanirwa n'uwo mm. muntu nyine yarenze iyo tegeko ryo kuhanyagwa umurima wabo nimba yabarenganije nawe agahanwa yego e, nicyo mbona cyari gikwiye yuko bagaragaza bakagira bakaraba akajya gusa simvuze ngo bahane birebire bacire inkoni ngufiriya mm. mugabo nabo akanwa hasi kwerekana yuko bagize amakosa nta muntu arandura umurima kuva na kera baratubwira tukiri bato bato ntihagire umuntu arandura uruyuzi ntihagire umuntu arandura ikigori kitarera ni murengane mm. rero bijya ni n'amakosa manini cyane rwose gutemagura umurima mhm. ni ukuri rero sinovuga abo batunze baragize amakosa hama ikintu cy'ibiciro nabyo ni uko leta ibiciro yashinze biba birakurikizwa mhm. Eh, nk'aho nahora mu gisagara cya bujumbura gato uba nyine niyo mperereye mm. ibiciro baradudu uko bishaka ibinyobwa by'ibiyeri by'iki mm. barakwiye kugerageza bakubahiriza bakareka kuda barabonyanga mm. umuguzi aracyako umuguzi yakubahirizwa nicyo gikwiriye aha micyo nosozerera ko naco novuga yuko umushikiranganji w'ubutungane mhm. yokwirikiza eh, itegeko ry'umukuru w'igihugu rijya aho ikigonge abanyororo bajya bagira icya kane mm. bagakenzura abantu burya mu busho nta yego ni mu ikosorero hari abavayo bize imyuga bagize ikimugabo hari n'abo usanga bazira ubusa ugasanga bari kubazira ubusa mm-hmm. rero bakaraba bakaza barabakenzura bakabarekura mm. bajya bakoresha ibikorwa bya leta bafite umuriro mutoya mm. bagakora ibikorwa by'iterambere nta kibazo yego yego mu bw'icyo bwiza turabashimiye feridina murakoze radiyo isanganiro agira ishusho n'ubunye tubona twakira abanywanyi Um rero dusenga urundi munyanyi ku alo amahoro mwiriwe mwiriwe neza kazina yego ni kuri radiyo isanganiro yego rero nagira ngo icyo nshikirije ko ajya amakuru y'ababi ingozi mm, akazina bwa mbere nkuru nziza shadarake shadarake muherereye sa aha mu ngagara oh, yego gira icyo ushikirije rero rero nagira ngo kuri kajya kababaro k'abanyengozi bajya bagize bakarandura umurima mm. by'ukuri sigenzi ni ukwifatikanya na ntuzi na ferdinand kuko ibara uranduye ariko baragize amakosa n'ibyo mm. ariko umaze guharura ugasanga nawe umurima wagwawe wateye bawugabiye umuntu bawugabiye ishyirahamwe kanaka mm. musanze baragize amakosa ariko mm-hmm. babirabe ko nabo bagize umubabaro muremure kabisa niko byo ntubibona mm. mugabo urumva nimba byakozwe uko ni uko bari bamaze kumenyeshwa yuko nuko nimba byabaye uko iyo mirima igahabwa abandi bari bameje yuko hari ibyo batazokuberiza bizoce bigenda uko kuza kuyishikiriza uwundi uwundi muntu ku murima wateye kuko bari bamaze kubimenyeshwa by'ukuri urabona ko ari ibintu bitoroshe kabisa mm. umurima wagwa warimye ugaca usanga bawushikirije irindi shyirahamwe mm. ubwo bari gutuma bavuga ati turababagariye mm. muzotuma muturiha amafaranga mugabo gucushikiriza undi muntu mm. kabisa hajya bagize ishavu mhm. ego shadarake yarakoshiriza icyumviro cyo ku bijyanye n'amakuru yakurikiye nuko turamushimiye ubundi munywanyi alo kukuramba wari ugeze nakubonye untera agahinda numva biranse mu nda amusozi yuzura amaso cyabaye icibutso cy’umutima wanjye yabaye intimba y'umutima wanjye cagiye cy’umubabaro radiyo isanganiro umunywayi ku murongo aro eh, telefone ndumumenga ntimworohereje aro aro amahoro amahoro cyane akazina kanyu matiyasi mu gifunzo matiyasi mu gifunzo yego mu ntara y'ibitoki yego mbogewe nagira mvuge ku byerekeye eh, intuzeye ibiciro yewe mhm. mbona wogira nkeka ari indwara yateye ndibaza mm. kuko numva mu gihugu cyose ibiciro byaraduze mhm. ariko burema nk'ahantu hari umukuru w'umutumba hari umusantere hari shefu de zone mhm. ugasanga abantu bidugiriza ibiciro nk'uko bashaka yego twagira rero dusabe nyakubahwa musanteri wacu wa komine mugina mm. kugira ngo agere ku bunywero bwose ahashyire tarifa mhm. yerekana ikinyobwa cyose amafaranga agugwa mm. hanyuma ndibaza ko hamwe n'umunyagihugu yoza kubikinwa hanyuma bamuvuga ngo zana amafaranga menshi akavuga ati genda ntayo ndiha yego hanyuma bakamufata cyangwa bakamukubita hanyuma tukazoza kwitwara nko kwa musanteri kugira ngo turabe ko ibyo bintu byocika kabisa mm. mbo hanyuma ikindi nacyo novuga ni iby'abo bantu barandiye imirima yego ni ukuri jewe uko ndabibona mhm. ndabona baragize agashavu kenshi hajya nabo bobaraba bakabatahura hmm. kuko urabona nk'ubu ibyo bintu wumvise ngo umuntu gutwaye umurima agaca bawugabira uwundi urumva nako n'akarenganyo katagira uko kameze mbere yego eh, n'akarenganyo kabisa hanyuma gusa baragize nabi kuba barayiranduye kuko mu majambo make bari kwitwara hmm. ariko vurema babatahure ntibace babafata nabi ngo bavuge ngo ngo baragize nabi n'agashagu bagize kabisa murakoze ijoro ryiza sawa sawa ihorera urazi ko nashobora kuguheba nicyo gituma amaso simbaha amatwi sinigeze menya sinari ko mbari radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'itatu ubundi munywanyi alo alo alo alo niyo ngabo alex imwaro nyabihanga ah, niyo ngabo alex imwaro nyabihanga turi ku ijana na rimwe yego yenagira mvuge mugani w'abandi kwabo baranduye umuceri mm. mbe umuceri baranduye imbuto yari rwabo cyangwa ni leta yoba yari yayibahaye ngira ngo ni leta yari yayibahaye nyine ni ukuvuga ibibazo naho leta ariyo yoba yayibahaye mm. hoba hari ibice bari guha leta n'ibyo bari gusigarana rero mm. nk'uko n'abagenzange bari kora kivuga mm-hmm. barabahohoteye mm. ibaze munyamakuru kurima umurima mu nyuma naho kunanira kubagara ukaza wumva haje umuntu uca nk'uriya ngo ngo ko wakunaniye gukorera ngo ndawugabiye naka mm-hmm. uriya muntu ntazi ukuntu wawukoze ntazi ukuntu byagenze z'abakozi babushyizwemo z'ikepfo cya ruguru bagaca bihera naka none ubundi baba bawuhaye wowe mm. abagusumba igiki mm. iyo batuma nk'uko n'abandi bavuze iyo batuma babagara bagatuma babafagitira amahera eh, y'aho bahakoresheje rero kuba barabapfunze bariko barabahuhutira mm. iyo bahakoresha bakavuga bati twakoresha jaya duhemba bagira abakozi bahakoze mhm. mugabo ko tuzana uwundi mugabo ngo icenda mu kabira ibyo ngira ngo sinzi yego kandi ikindi naco abategetsi b'ubu mu gufata ingingo bafata ingingo nk'abiremye sinzi ko baba babanza guhanuza mm. ntibaba babanza guhanuza hanyuma babone gufata ingingo barabivugana nyine n'abandi ingingo ntifatwa uko nyiruko bibanza kwiga nuko niyo ngabo nyabihanga twamwumvise amakuru yakurikiye n'ubu nyine tubandana twakira abadukurikira muherereye ikiganiro n'igihe ucishikirije mutubwira uko mwakira amakuru amwe mu yabashyize ku ndacanwa ncaniriye mm-hmm. ntumbaze kugoheka ndakurindiriye mm-hmm. Mm-hmm. waje witwa cy'ubutwari n'indamutso zindeme undi munywanyi ku murongo alo alo mwiriwe neza biriwe neza tuganira n'andi mubona n'umubanyi wa radiyo isanganirwa mm. ari mu kibitogo cya rwo akazina emanuweli yego yego igice mushikirije eh, nagomba nanjye ngaruke ko aya makuru ajyanye mm. n'aba bahuza basanzwe bari ku mitumba itandukanye mu gihugu mm-hmm. ibikorwa bakora bisa mu gihugu hose barabashima nk'uko abandi babivuze bashobora gushyigikirwa bashigikirwe mu bikoresho bashigikirwe mu izo nyinshi mm. ubwo twisaba ibyo bakora babyize mm. hanyuma kandi ngo amerwa n'impembo ntabwo gashoboka gute nako nyene eh, bakaraba bakaraba nk'iki cyo gushaka abahuza araba kugacuka guteka bakabaye kuko barakora barakora kabisa turabona ko bakora ibintu byiza cyane mm. yego hanyuma nuko no kwaba baranduza imirima mu ntara ya ngozi mhm. bararaba icyatumye imirima yabo kumburira kuko baba baragwambiye hamwe batuba babitumve nuko baba baragize ingorane zijya na zijya mm. hanyuma bagaca bumva ngo bazi umurima umugore bitabaguye kuko bakagara barumva ntibari kubura agashego mm. bararaba babakubitira inkoni ngufi biragoye ko umurima warimye wahawe uwundi muntu ukakoze mm. mu bw'ijoro ryiwe turabashimiye namwe aho muherereye radiyo isanganiro uri munyuranye ku murongo alo alo akajwi duza akajwi sindi ko ndabumva neza munywanyi jacqueline eh. igitega yego nagomba kubabwira abo bantu kubera batwaye ibiceri barabaho oh, jacqueline agatelefone ntikamworoheye ngira ngo araza kugaruka ubundi munyari ku murongo aro mwiriwe neza mwiriwe akazina kanya ndi yosefu nkaba mba mu nkenga ni ukuvuga kuri kizingo bihara yego twaba twarumvise amakuru ku iheze mm. yuko inzuzi ziko ziraguma ku inkumbi cyane kanyose mm-hmm. ariko nayo dufite ingorane idasanzwe mm-hmm. ku ruzi rwa kizingo bihara mm-hmm. abaropozi barabaye ibinani barananiranye inzego zose twaripfuye birananirana yego none twariho dusaba yuko botugirira uburyo bwose barakuraho abaropozi kugira mm. ngo twange twashobora gukingira uruzi mm. ni ku ruzi rwahe kizingo mm. ni hafi y'igisagara nyine yego mugabo twarituye tepfo de karitsiye birananirana ubugize kwa musanteri nawe nyine mm-hmm. yaragerageze kubabuza ngo byaranze turibaza rero ubundi bubasha iyo babukura tukabura mm-hmm. wowe ubwo atwibaza ati none bizogenda gute ko mbona uruzi bagwa bakureho amabuye kandi inzu zacu zigeramiwe mm. kandi kare hari ahantu hanini mubwo hakaba hasigaye hatoye mm. urumva rero sinzi abadukurira ko hari isobo dufashamo bavyumvise abijejwe kumbure bazoraba ingene ico kibazo bagitorera inyishu umugabo ni uko abo twituye bose hmm. bavuga ngo bagiye kubisha mu ngero mu ngo bikananirana oya ni buke buke hajya usanga hari ibyo babanza kwiga bakaraba ibyo kogwa si ugupfa gufata ingingo kizingo haheze nk'imyaka itatu dusemerera mu ngo bananiranye babyumvise hmm. bavyumvise kumbure mwihangane inyishu izoboneka turabashimiye namwe alo alo mwiriwe neza ni alegisi ngarutse yego ubu nabo tugenda ku bijyanye n'abahuza mm. abahuza ego hamwe barabishoboye ahandi ntabyo bashoboye yewe mhm. ibyashikiye byari umuntu twashwanye mm. tumeze nk'abagwana wa muntu atagomba kuntema n'ipanga mugabo nshya ndagaragaza ubuhinga nize wa mm. mupanga ndawumwaka yego maze kuba ndawumwatse ashaka kwitwara mu bahuza acanyagiriza n'ibindi bintu ngo ndoba namwononeye mm. mugabo bwa bintu yitwa ko namwononeye hacaza uwundi muntu aca abinkura mm-hmm. abinkuye ko mugabo bahuza baca baca bavuga bati iyo panga ngo ni ndayimusubiza kuko nayo nayimwine mm. mugana gihe cyane ndavuga nti uko bigenda ko ni naho yoza yezu kirisu ntitanga sinshobora kuyimusubiza kuko yagombye kuyinyikisha mm-hmm. nawe umunyamakuru wowe tuvuga ngo urubanza ngo baba baruciye bisunze amategeko mbifana ingene wabibonye halo ndakumva ndakumva ndi ku murongo imvana ingene nabo babibonye nimba hariho nk'amasura canke abantu nyene bari hagufi babonye ingene byagenze magabo nta muntu wosubiza mm. icuma yagombye kukwicisha umva bivana nawe ingene bavyakiriye ariko ego nta kundi munyamakuru ahandi nabo baravuga ngo mm. ngo hari abo baca amahera mu mm. kubatunganiriza mm-hmm. baba bataye umurimo wabo baza gutunganiriza abantu umva nk'abo bavuga ibyo atabyemezo bihari wumva biragoye ahubwo mm-hmm. nibo baronderere agahembo kabakwiye canke barabahe ingingo bakorera ku bagenda mm, abajije intwaro bavyumvise kumwe eh, bazoroba ingene bana munyamakuru ntawe mm. wiwe nawe ngo agiye gutunganiriza abandi agatahu yego biragoye n'impembo munyamakuru mm. ubuhinga bw'ivyuma harimo hari uwitwa Alphonse kubwimana Alphonse kubwimana mm aturi neza utwo turirimbo tw'abaririmbo bo mu miseze haba kidumu turiko tunezereza bukeye buke yego ati bandanye uko nyene bandanye uko nyene atuzarakanizwamwo bukeye buke udahiye ubutumwa bwashitse abamenyesha amakuru bose baravyumva ngana bati bashe ubutumwa bwashitse nuko turabashimiye natwe Allo? Yego. Jacqueline Ngaruke. Jacqueline. Yego. Eh. Mhm. igituma abo bantu babahohoteye mm. urabona byahuye nuko bariko bararima impeka mm-hmm. ntibari kure kubagara umuceri ngo bahere kurima ibiharage barabye igisumba ikindi yego ni ukuri murabavugira n'ukuri babasubiza utuntu twabo mm. Oh, Jacqueline agatelefone kaguma kamuciramo ariko igikuru cyumviro kujanye n'amakuru yakurikiye cyamaze kumvikana ubundi munywanyi alo alo mwiriwe ni matiyasi ngarutse matiyasi yego nashaka kuvuga ku byerekeye abahuza mm. mbona abahuza vurema barakora ibikora inka mm. mbona ibagerageze rero babafashe mm-hmm. babahe agahembo kuko vurema nk'umuntu akirwa ariko avuga aca imanza hanyuma agataha urumva ko yataye umwanya urumva ko atobari byiza mm. hanyuma rero burema baraba agahemba uko bakabakwiye bakabahe yego hanyuma burema ikindi nacyo baraba ukuntu bubaha inyigisho kuko hari aho bicamo mm. ugasanga bakoze nk'ibitari byo ariko burema ahanini barakora neza mm. eh, babaha agahembo burema kabakwiye kugira ngo nabo nyine igihe bataye umwanya bazohite baha nk'umukozi iyo bayiri wakora kuri uwo munsi uba wabiriwe baca imanza murakoze turabashimiye inama ubundi munyanyi ku murongo aro alo munywanyi ndabona telefone umenga ntirikirabyorosha radiyo isanganiro ku isazi bizihenze kuri mirongo itatu n'itanu n'umumanda wa muteramana na jean marie mayonga muri kino kiganiro amajwi kugira ngo dushobore kumvikana niko ndabifashwamo na alphonse kubwimana alo alo iyo nitwa varisa ntiharirizwa evariste ntiharirizwa mba mu gatabo muri komine shombo inkuru ya nkozeko niyo ya ntuze ya karori nzizeye yishyuwe igitega yego ni ukuvuga yuko none abo na kabiri none babijyanye nabo bangize none ntagashumbukizo batorowe mhm. ibyo ni icyo kuba cy'ubutungane icyo kizo kwiga ingene bizoba inkuru y'iwanjye yariye nashaka kugushikiriza ntaho turagushimiye yego mugijoro ryiza radio isanganiro allo ishadrake ngarutse ishadrake ego nako ndero ndavuga ati bajya abantu y'igihugu mm. bari mu mukiri wabo mm. bagaca bafata ingingo yo kuvuga ati twebwe turawubatse mm. tugaca tuwuha aya mashyirahamwe inizere neza ko amashyirahamwe atariyo agize rwose akenye rwose gusumba uwo munyagihugu mhm. kuko uwo munyagihugu umwanya akaza kurima umuceri kabisa nawe urimye uragoye kurima mm-hmm. ariko ugaca usanga uwo munyagihugu uwo muceri barawumwatse ngo tuwuhaye irindi shyirahamwe mm. ngo ni ukubera yateze kuza kuwubagarira kabisa barabimeza baramuhohoteye ntibabahave babacira urubanza rugoye rwose kuko barabe babarekure kabisa barabahohoteye kuko mm. bamerewe nabi ko nta muntu bafata umurima wiwe ngo yabyase uko awubagarira mhm. bitamugoye kurushaho kuba urwaje gusa ntibagutahure yego niyo agataye indi mvu ibiri inyuma kabisa ntibabareke kuko byo numva bari bararahura ubusa mm. kuko nawe ubyiyumviriye mu menyeshamakuru mhm. ntufata umurima warimye kuko umukiro urazinze kandi bagoye kurima kabisa nta muntu yohava areka gufata umukiri we ngo areke kubagarira bagashiraho mm. uwundi muntu kuvuga ngo arawuranduye yabikoze kubera ishavu mm. ko abantu amashavu ari kwinshi baca mm-hmm. usanga tugiye kubera ishavu rero nta kundi reka ngire nyine hariho abagenda ari nk'ukwiyahura yoca afata umukiri wiwe mm. ngo agenda aho ngo kurandura bawuhaye uwundi muntu ni ishavu yagize niba batahuye kabisa nuko ndabumva ndabumva evariste eh, aho n'agashapu bagize hmm. kabisa nibarabe uwo mutegetsi abumvirize abageneye ikigongwe hmm. n'agashapu bagize kabisa yego n'umuntu w'umwana ibyo yumva akabitahura akabona ati bano bantu bararenganye mhm. kandi vuba ngo kwitwara mbega mhm. kwitwara kwandi hmm. umaze kumva musanze iyo guca urubanza guca anagufunga yego ibintu byawe yabitwara mhm. noneho uhapfa kwitwara kwa nde nyine ubonye ahubwo yomerwa na nabi ahubwo iyo kwitwara ibyo ushaka akabyirorerera murakoze imana ibahetse agiti natwe turabashimiye mu bw'ijoro ryiza yego twese Allô, allô Allô mwego mubwiraze kuduza ijwi haro disimasi muherereye he abandi abakwendi muri bujumbura rirari mm. agomba mvuge ko bijyanye n'ibiciro bikiribwa yego duga ku ijambo agomba mvunira akaguha abarundi bene wacu ari mu mizamuro itandukanye yego kera duhanze imbuto duhishe umubiri duhanze z'amoko ibiciro bituma biduga buri mwanya buri mwanya mm-hmm. ate ntibiraba ngo uri umugambi kanaka ntacyo ko yaba canke bariya yego ndabumva duga ku ijambo nabona cyari kigali niyo ikwiye kurwanya ubukene ntarabyo ngo uri umugambwe kanaka kuko iyo igitoro gikeneye ijana ku bitwete ibiciro bigize biza ku bitwete urumva muri make wowe uti abantu ntibafashanya bakirinda amajambo y'abanyepolitiki hmm. bagenda baduha abana nuko turagushimiye disima ntiturabashimiye hari iyindi nkuru mushaka kuvuga yego nyakubahwa hmm, nduga ku ijambo akazi eh. akazina kanyu jean dodiye jean dodiye muherereye ubu tuvugana mperereye aho bita manyenye muri nkara muri komine kayogoro yego rero hariho inkuru nagomba kuvuga yaciye ku iradiyo mhm. mu ndwi ihetse mhm. eh, y'abanyabozi bihingurira sosomo mhm. baturega yuko abenegihugu bo mu icungararo babamarira ikajyo mm. rero nagomba kuvuga kuri icyo kintu kuko twebwe naho twobishyura ntibatwumva mm. kandi kubera ko abategetsi nyine baguma badukengereye mhm. rero turagomba kuvuga cyane cyane ku bajya babatuma babagenda mhm. muri ibyo bikorwa babahe raporo itomoye bareke kurega bene igihugu yuko babamara ibikajyo mm. ubwo twebwe ino umwenegihugu wamufashe akaba afite akagingo kamwe bamuca amande y'ibihumbi amajana atatu ibihumbi amajana ane mm. uko babyumva mhm. n'umumero wo hambavu yego ntitwumva rero kuko twagiriza miliyoni ijana na mirongo itanu ko twari turya ku mwaka mm. kandi atanu umwe bababarira mbere ajya amahera nayo baca komande bayandika he cyangwa ko batayavuga acajahe iyi ndiko ndavuga dufise umwana w'umukobwa aha mu kibano iwacu mhm. yafashwe ku mwaka uheze agiragire mariage mm. nko kumufungira no mu rutana bamufungiye mu bigi yavuye atanze amafaranga adashoboka kandi mm-hmm. n'urubanza rwe rwarasibijwe mm-hmm. baragongorotse baratakanze nta n'umwe yabumviye rero nibareke kuvuga yuko turya imiliyoni amajana hejuru bafise muri kampani bafise abazamu bashyira mu mabarabara bakegeranya ibikaju nibatange urutonde rero bishoboka kuba batumye ino saha tuvugana igikazi cyabo cyaratwawe mhm. ku mahegitari adaharurika ahubwo abayobozi babo ntibaze kubaraba bagenzure muri aya mezi tuvugana barabe neza yikaze mbega kirakomeye cyangwa cyarasa mhm. bareke kuza guharura ngo amatoni twahomze n'aya kandi zatwawe na muragarazi mm. eh, kubera ubuhinga baba bafise bwinshi mhm. ntumbaze ukuntu baca babyumva yego tuvuga rero mu ncamake bakeye gutwagirizwa ibintu tudakora mhm. yego cyane nk'icyo cyane cyane bakebura ababatuma kugira ngo barabe cyangwa bagenda muri ibyo bikorwa mhm. barabe raporo baba bakayiyukuri nuko turabashimiye jean dodi komera mbwira ijoro ryiza Alo haro haro ndabumva ndabumva akazina kanyu n'aho muherereye telefone munywanyi telefone munywanyi dushoboye kumvikana ariko ndibaza arazawugaruka kuko ndumva ko telefone hamwe hamwe ariko zirabyorosha ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'ine ibiganiro ni gicushikirije muracari kumwe na jean marie mayonga muhinga eh, bw'ibyuma naho ni alphonse kubw'imana abakunzi nabo bamwe bakaganya uzobirave ugeze mu maruswa uzobirave ugeze mu marira radiyo isanganiro gicushikirije umwe ku murongo alo ni alex ngarutse alex yego hari icyo nanyibagiye tumaze mm-hmm. iminsi tutabumva neza muraraba yuko ari utwuma twaba dushatse murabe mudusubirize rufonse yabyumvise yego yego bandanya ati wari ugeze kure ndakubona mm. untera gahinda murakoze murakoze numva birase mu yebera avugiye numva sana yo kwitegera nagomba kumbira uruhande hamwe uvuga no kumva ubundi munyeye ku murongo alo alo alo alo umunyonyi mbona atari ku murongo iyo ataba wewe ahari impene haba hari ikiziriko halo halo amahoro cyane akazina kanyu ni amahoro cyangwa ari yego ni amahoro muri ko muravugana na mawe nawe meretusi batagira nyamuranzi ngaha mu kinanira meretusi kinanira yego gice umushikirije agira ngo igikikije ku makuru yaciye ku isanganiro mu duga ku ijambo yego aba bantu baranduye umuceri mhm. mubisanzwe baracumuye hmm. naba baciye babafata nyine yuko bawuranduye baracumuye kuko urumva nabo hmm. bari babagiriye ikigero mari keki uwo munsi ugeze mutarawubaga muzocamo wako ahubwo aho kuwuba hakaba hari gupfuma babaca amande bawubagaye bakaba ariho baca babaha ayo mafaranga yego nawe ubundi bwo bwo kurandura imbuto n'amakosa kuko baracumuye vema ariko n'aba babahanye nabo nyine baracumuye bakwiye kuraba rero baca babakira inkoni ngufi mm. yego iyindi nkuru nayo ni iki kiganiro nyine icyubahiro yagiranye n'umumenyeshamakuru wo kwisanganira mm-hmm. abarundi turakwiye kuza turumviriza ibiganiro nyine icyubahiro adushikiriza kuko kiriya kiganiro cyari gikomeye cyane cyarimo impanuro nyinshi yego E hanyuma rero eh, bake barumviriza ibiganiro nyine icyubahiro kuko birimo inyigisho nyinshi zo kwiteza imbere no mm. kugira umuntu agwite umwimbu mm-hmm. hanyuma eh, uyu muceri nawo bavuga ngo ngo uriko urazimbuka yantutse ya mategeko bagiye ari gukura amakori ku bintu byinjira ndabona biko biraja mu ngiro yego umuceri ugeze kuri bitatu n'amajana ane mm-hmm. urumva ko ari akanyamuneza yego ni byiza yego mukomere ngaho ku isanganiro mugabo indi nkuru y'umumama mm. batoye mu ruzi yishe afise inda ijya nkuru mm. bakwiye kutugira mm-hmm. amatohoza tukamenya abantu bamwe mm. ijya nkuru irababaje umuntu w'umumama afise inda ugasanga bamutoye imigunira ari mu ruzi n'ikibazo eh, utungane n'igipolisi wajejwe gukurikirana ibintu nk'ibyo kumbure bazora ingene babitohoza bashike ku nyishu na cyane cyane amatohoza turayarindiriye murakoze murakoze babyumvise murakoze cyane ku isanganiro turabashimiye natwe undi munyuranye ku murongo alo alo alo sindiko ndawumva neza sindiko ndamwumva nizere ko aza gusubira guhamagara igice cy'ishikirici tugeze ku isaha zibiri n’imbota mirongo ine n'icyenda ibiganiro ni bwica ushikirije mukaba muri kumwe na jean marie mayonga mu buhinga bw'ibyuma naho ni alphonse kubwimana n'ubu mwese muhawe ikaze mugisha mushikirije ku makuru mwakurikiye aciye kuri radiyo isanganiro alo mwiriwe neza akazi na kanya ndiho ku bwa juma njyewe ku bwawe juma muherereye he ibusoni ku mukego yego ku ibusoni eee eh. nuko ni amahoro ngaho iwanyu ni amahoro mm, akavura karagwa eee eh. yego nuko gisho mushirije ku makuru mwakurikiye iryo naryashikirize mhm. ryashikirize ku kijyanye na zino ndangamuntu zishaje mm. Eh, ni uko boreba twese zikadushikira ino mu gihugu hagati mhm. eh, byoba byiza bizoshika hageze ku ikomine muzoba mubironse eh. yego nuko turabashimiye juma yego ntacyo radiyo isanganiro uri munyuranye ku murongo alo amahoro amahoro amahoro cyane emanuweli misitoro cya rugomba agarutse emanuweli cy'ibitoki cya rugomba Eh, amakuru ngaruke ko yandi n'amakuru ajyanye n'ibi biciro mm. na cyane cyane ibiciro by'ibinyobwa yego kubera iki mu burundi ibinyobwa byinshi usanga bikorerwa hano mu burundi hama ibiciro bikama byaduze byaduze mhm. amamata adusumira bakatubwira ngo byinshi ngo ntashobora kuja bukingurire mbere barashobora kuja buri amabene gihugu nabo bakabibagira mhm. hanyuma kandi bibuke ko burya abenegihugu aribo baba bakenewe cyane kuko hanze hanzeho barifitiye iby'iwabo baze baraba rero ibi bintu bituma bibura bikaba bikeya bituma biduga ibiciro mm. ababijejwe babikurikiranire hafi kugira ngo abafite agafaranga baronke akanyobwa bihereze mm. na cyane cyane ko mbere nk'ubu mbere na bamwe b'abakirisu barabibagiye nakwa aho rigugu igihumbi bigugu igihumbi n'abiri mm-hmm. abashikiranganji b'ubudandaji barabe barabe bituma ibinyobwa abantu bihereza biduga kuko murazi ko n'agasukari ubu ari umuzi w'ibuye mm. twahora twikora kubu ubunyobwa bw'amafanta amapavi ama ibindi binyobwa bisanzwe ariko mm. nabyo nyine byaraduze ibiciro ntiworaba yego ababijejwe kabisa barabe batugarukire inyota igira iturenze bavyumvise bavyumvise turabashimiye ariko kandi ndashimye kuko iyi nimero ya figisi mm. kenshi kenshi nahora ndayirondera ko nkayigura kandi si jewe gusa nahora numva n'abandi babivuga mm. uno munsi ndagushimiye cyane asha ntibyahora gutyo ngira ngo kigiye gutora umurongo mm, bivana n'abari ko umurongo kuko hari igihe muhurira ko muri benshi sawa murakoze ijuru ryiza amahoro cyane amahoro rwose eh, nk'uko bisanzwe ndi odasi nyabiraba odasi nyabiraba Eh, nagenje icyizere kuri iki kibazo kijyanye n'abahuza mm. nk'uko n'abandi baguma babivuga mhm. twebwe nko nk'iyi komine ku mitumba itandukanye mm. ibijyanye n'abahuza n'ukuri ibyo bakora turabishima mhm. ariko urabye uburyo bakoreramo ni uburyo budashemeye kabisa mm. bashoboye gusanga bicara ku nyovu nta hantu bagira nta gameza bashyirako impapuro ngo bandike mm. nta gatebe ugacuhura umengo ni abantu bafashwe nabi leta irakwiye kuraba ikaraba ikabaha ibikoresho hanyuma n'agaciro ukabutekabi ikakabahanya kubaho ngewe mm, uri kurabyiga eh, mukaza murabavugira na mwebwe kandi naho wogenda ku rubuga aho basanga nko hagati mu gihugu mm. niko bitunganije mhm. murarabana mushobore kubavugiranya ko akabazo ka nkoto kakaba kari aho ngize ati mugire umugoroba mwiza turabashimiye natwe tubifurije kugira ijoro ryiza yego murakoze cyane mm. radiyo isanganiro ku isaha zitatu zibiri iminota indwi mu mwanya iganiro duca tukirangiza undi munyanya ku murongo alo alo umunyanya telefone ndabona umenga alo abo ni ku isanganiro yego mwashitse eh, ni niyo evariste evariste bubanza eh, yego amaze nkuru nza kuvuga ko gusa ni iy'abantu b'ingozi mm. ariko ku bijyanye n'ujya murima mm-hmm. aba batware bari biyumviye ko ujya murima usanzwe uri wabajya abantu ntabwo ntabyo tuyisinze urumva ni ukubiraba eh, hamwe baba uwo ari wo bajya abantu genda abona ko barenganijwe kuko mm. umurima w'umuntu iyo yawurimye awukoza iko ashaka mm. akawugenzura uko agomba mm. rero kuba baciye bawubaha igihutihuti mhm. bakawuha ajya amashyirahamwe ndabona ko bashobora kuba bararengeye ijya miryango nimba nabo hari ibyo bari basabwe mugabo batubahirije urumva aho rero bica bigenda ukundi birumvikana rero twe nk'abenegihugu mhm. interano zacu ni uko bora bakabaca inkoni bakabatezurira mm. hano abajejwe amategeko nabo bakabiraba yego kuko eh, abatware bacu turabubaha mugabo kandi ubutungane nicyo gituma buba buhari mm. bakaraba amategeko baba bararenze mhm. akaba ariyo bazobahanira mugabo babatse umurima mhm. hano bagahita ko bakabafunga kandi bawufitiye n'uburenganzira bumva mm. ko babarenganije yego murakoze turabashimiye murakoze radiyo isanganiro tubanda tuganira namwe banyagihugu bakuze radiyo isangano aho muherereye ibiganiro ni gira icyo ushikirije gira icyo ushikirije mu gice mushikirije ku makuru mwakurikiye yaciye kuri radiyo isanganiro n'ubu ijwi mwumva ni rya jean marie mayonga alphonse kubwimana niyo turi ko turafashanya atuma tuganira neza alo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe cyane akazina kanyu naho muherereye desire kijombo desire na mahoro amahoro eh, na yego igihe cyo mushikirije rero ku makuru mwakurikiye rero agomba gushikiriza mu bijyanye na bino bikiyavanaho umuntu aba ari abirinda bivuka mhm. nimba wagomba gukura ku isoko rero abantu barabikigwiriye mu bantu rero baba batuzana ibyo bindi bitekerezo rero bazatekeramo abantu badutekereramo mm. ubwo ibiraho nanjye bazanye numvise abantu ngo birameneka cyane ngo ntibikomeye cyane mm-hmm. tujagiwe kijejwe ubuziranenge barabe badufashe badufashe ko tuzabaye tukoko aho tuzoza turasumira dusumiramo mm. aba abanyengozi nabo barandiye umurima waba bari uwawe mhm. barabe biyambaze abajejwe amategeko yego nuwo mutware mhm. bararaba yego ziriya agatelefone ndumva ah, ah, nuko mm. turabashimiye dezire ubundi munywanyi ku murongo halo halo yego duga ku ijambo akazina kanyu muherereye akazina kanyu ndiko ndababaza akazina kanyu munywanyi halo ntituriko turumvikana neza umunywanyi ngira ngo niyamara ku kwitunganya neza araje kugaruka mu minota itarenga itatu turasozera kino kiganiro halo Allô Allô umunywanyi ntituri ko ndabumva ndabumva amahoro amahoro cyane akazina kanyu niho muherereye mbo pacifique rubanza pacifique pacifique rubanza yubanza yego mfite eh, icyumviro cya fredina mhm. ndabumva ndabumva duka ku ijambo hano wi pacifique mfite icyumviro cya perezida cyo gutembera mm. abanyororo mm. Porque é uhum. eu está negócio, né? Uhum. Acho que é maravilhoso. Né? Ego. Ayo ibiciro nabyo turabirindiriye. Mm. Anacyo turabona ko turaza bogiro. Mhm. Hello? Ndabumva da ndabumva ndabumva pacifique pacifique é telefone nduva ko itariki irabyorosha Alô. halo umunywanyi ndumva ko telefone itabyoroheje ariko kumbure halo halo yego amahoro eh, inde pasifike yego pasifike eh mu rutana ni mutwumva pacifique murutana yari kwatubwira ko batari kwadufata neza ariko muhinga bw'ibyuma babyumvise bazora ingene babikosora nuko reka dusuye tubashimire hano duce dusozera kino kiganiro cy'uno munsi nshimire umwe wese ahari abagicu bashikirije ku makuru bakurikiye kuri radiyo isanganiro dusuye tubashimire kubona ko mudukurikira aho muherereye mu ntara z'igihugu cy'uburundi zitandukanye ni ukwiganiro mwari kumwe na jean marie mayonga muhinga bw'ibyuma kofashwa na alphonse rubwimana reka bose ndabashimire mwebwe mwese mwagize icyo mushikiriza ndabifuza kugira ijoro ryiza muherereye ibiganiro kuri radiyo y'isanganiro birabandanya mu mwanya ni amakuru muri mu y'ikirundi ya nyuma nuko murarahajyana